Та нічого взагалі. Але пішла чутка, що це пов'язане з династією Романових. Невже є такий слушок? причмелено запитав Стьопочка і вже з недовірою і острахом зирнув на хвіртку та й проволік трохи далі од неї велосипед. Гляди, а то ще в царенки вскочиш, порадуєш увесь за кордон. Йому таких кандидатів тільки подавай. Стьопочка скривився, поліз рукою до потилиці, а Данило не витримав, розреготався. я так і знав, що ви жартуєте, ожив догідливо хіхітнув Стьопочка. Наче вам. І поїхав до татарського броду, роздумуючи, як і чим укусити просмішника. А на самоті Стьопочка так міг відповісти своїм напасникам, що їм і не снилося. Та й почерку Стьопочки на щось пригодиться. Жизнь на даному етапі це боротьба, а не дурні насмішечки. Стьопочка гордо нажабився, губи його від злості витягнулись і потоншили. Усе подвір'я Мирослави пропахло матіолою. Біля перелазу з чорних черешень одвисали важкі краплини роси. І земля називалась на їхній перестук. Скрипнули двері. На порозі застигла гнучка дівоча постать з косами русалки. Данилку, чого так пізно? ображено і радісно прошепотіла вона, погойдуючись на порозі, за нею погойдувались розплетені коси. Ніби скучила. Безсовісний, відкопила уста обернула голову до лутки дверей. Справді безсовісний. Скучила за тобою. Так скучила. З довірою потягнулась до нього. І чи то від пережитого за ці дні, чи від чогось іншого, до грудей Данила підкотилась така хвиля вдячності до дівчини, до її віри і любові, що аж защеміло під повіками невже не розуміє, що чорна тінь уже лягає чи лягла на їхню любов? Чим воно тільки закінчиться? І дивився на свою дівчину, як на світанкову зорю, а далі, немов шукаючи захисту, так пригорнув її, що Мирослава перелякалась. Данилку, рідний, що з тобою? Так перед смертю обіймають. Ой, що я дурна, сказала налякав ти мене. Полохливо ти стала, задумано подивився в нічну далечінь і на силу стримав зітхання. Ти вечерів? заспокійливо поклала йому голову на груди, а він вплів руку в її коси. Вечерів з косарями. І знову галушки. Галушки. Вони зайшли до хати. Її долівка димилась місячною курявою. Данило легко підняв дівчину на руки, бережно поклав на ліжко застелене пасманистим рядном і схилився над нею. Як добре, коли ти є, такий дужий, такий славний, посміхнулася і зітхнула Мирослава, і зітхнули її уськуваті груди. Він торкнувся до них рукою. А в цей час почулося гудіння машини. Чого вона так насторожило його? Гудіння наростало, у вікна вдарило світло, і перехрестя рам, переломлюючись, злякано шухнуло по стінах і столі. Данило скочив з ліжка. Ти чого занепокоївся? здивувалась Мирослава. Нічого, нічого тупо глянув на вікна, що деренчали від двихтінні машини. Зупиниться чи ні? Пішла далі. Що це зі мною? Він знову схилився над Мирославою, зазирнув у її напівпроплющені очі. Як добре, що й ти є на світі. Найкраще. Так уже й найкраще. Від щастя в неї пробились ті низькі звуки, які завжди нагадували таємничість материнства і так хвилювали його.